anitz uh, e, batitzugu heben uh, e, turisma buleguan, zenetan uh, na, nahi behiti e sehartarsunak uken uh, animazioen tako eta uh, bereziki shiru festivalen gainen eta uh, maskaden, maskaden gainen, zenetan barkosen maskadak uh, emanik izan behiti uh, igantin. Ordin uh, beba, jatuz bezala gehidizugu äh, euskalun uh, janitz uh, be uh, uh, ikusi sibiun ebai, wala, uh, voilà, haste bihuntako eta bon berriziki ebai uh, dikusi e, hotelen uh, eta chambrodot edo logelaen uh, voilà, eta nun jaten ahaldien eta voilà, bon, xertasunak wala, voilà, sibiun uh, egoiteko eta haste bu, ba, ahun bat <laughs> igaiteko. Mm -hmm. Kulturen aldetik uh, rabo une dituz, bai, bail, voilà, xiru, uh, xiru euh, festibala eta maskaden uh, inguian uh, xertasun nahi dizi, bai.